Havadun Müsla 7 İman serisi 8 Sefarimi akidesi 9 Esnaflara yapılan ders ki bu dersin ismini pratik fıkıh ve akayet bölümündedir 10 Milli görüşçülere yapılan ders geçen seneden bu programlar vardı şimdi senin inşallah programını açıklayacağız bu sezonun sezonu alakalı böyle şey yani bir ortalıklar mı? kapandı inşallah o herkes önüne kapandı için bereketli geçecekmiş o yüzden bu sezonun programı şimdi e, bunu anlatalım inşallah şimdi bu 11 o zaman biz 11 e, metin okumuş oluyoruz değil mi 11 metin bunların içinde 14 fıkıh saydık ama 14 fıkıhtan biz 6 ders yapmıştık ona hiç iftihar oldu 14 fıkıhtan 6 ders yapmıştık hiç metin kalmış mı? hatırlamıştım biz 6 ders yaptık o 6 dersin hepsi iftihar sıfırdan başlıyoruz başlayacağız en yeniden işte bugün zaten ilk ders olarak ama se sezonun da başlangıcı olduğu için bugünkü dersimizle beraber şey yapmıyoruz yani fıkha giriş yapmıyoruz ama yine ön bilgiler vereceğiz tamam mı? eski ümmetü fıkıh yaptığımız altı ders hepsi iptal e, iptal sebebi şu e, birincisi yeni bir usulü okutacağız ki bir de altı dersten sonra araya baya baya bir ara girdi bir de ilk usul gibi çok tatlıratlı anlatmayacağız şimdi o kitabın içeriğinden e, kitabı okutacağımız usulden bahsedeceğim inşallah tamam mı? Ama şu bilinsin şey yani ümmetin fıkıh serisi o ilk altı ders ilk ders yeniden ümmetin fıkha en baştan başlayacağız başka ve çok daha faydalı ve önemli uygun tertipli bir usuller okutacağız inşallah ümmetin fıkı yani tam bir talebe yetiştirecek bir usul baştan usulle başlamamakla hata yaptık her ne kadar o usulünün varlığı usulle öğrenmiş olsak da o şekilde işlemediğim için biraz da pişman oluyorum ama Allah o alem inşallah bundan sonra daha hayırlı olacak hem de tıklıkın o yüzden ilk şey şarkı yapacağız tamam mı? Evet. E, şimdi peki bu geçmiş dersler ne olacak? Şimdi ısrar <laughs> olup şikayet edildiğin tembelliğinizden yani yoksa hadise haklı yani şimdi vasiye yarım kaldı neden tatil girdik Türkiye'de ortam girdik yani yaz geldiğimiz durumda Vas, va, vasya yarım kaldı, iki saat yarım kaldı, beykumu yarım kaldı, Arapça yarım, Hindeti fıkıh yarım Tevhid mühimmatlarından faydalara devam ediyordu, onu ara vermedik, sadece kısa bir ara verdik işte bayanlarla yapılıyor zaten tevhid mühimmatlarından faydalar Havai gün musulat tamam, o tam helak oldu Allah'ım helal olsun Allah. Daha üç ders yaptık bir daha En çok bir ders kalıyorsun So iman çelisi Yorum kaldı Seferhane akibisi bak yorum kaldı Burada onlarla da çalışkanlar Esnaflara da bu işe geçen haftaya başladık ders yaptık Pratik fıkıh adı altında Dersimizin içinde esnaflara yapılan bir ders Fatih'e yapılan bir ders ee, Pratik akide fıkıh yaşamandı birinci ders yaptık birinci görüşlere zaten e, diğer saatiyle tamamıyla bilgiler Ramazan bilgiler onlara da önümüzdeki haftanın inşallah başlıyoruz o zaman bu 14 tane konu metinden neler işlenecek neler e, bir müddet artırılacak şimdi öncelikle vasıtiye üç esas Beykuniye bunlar okutuyor ya şimdi üç esas bitinceye kadar akıl fıkıh esası bitinceye kadar akide metinlerinden yani bizim kendi aramızda okuduğumuz vasıti olsun yani başka ne var ki havai musla olsun iman serisi olsun bunlar devam edecek ama vasıtiyeye hiç giriş şey yapmayacağız ta ki üç esas bitinceye kadar üç esas bittikten sonra vasıya geçeceğiz inşallah sonra vazifeye bitinceye kadar aramızda yaptığımız derslerden akide metni almayacağız okumayacağız yani yeni bir akide metni geçmeyeceğiz vazifeye bitirene kadar tamam ve vazifeye bitinceye kadar da yine hiç beykulmiyeye dönmeyeceğiz Arapça derslerimiz kaldığımız yerden devam edecek haftada iki ders çıkacağız Arapça 14. sınıftan haftada 2 ders çıkarmış o zaman programı şöyle yapalım pazartesi günü pazartesi günü üst üste birer saat olarak en az 2 ders birincisi Arapça pazartesi Arapça ve üç esas çarşamba günü üç esas ve ümmeti fıkı çarşamba günü üç esas ve ümmeti fıkı olmak üzere ikiler cuma günü de yine Arapça ve ümmeti fıkı o zaman hepsinden ikişer ders ikişer ders oldu Orada bir tekrarlasın aslında öyle geçsin Pazartesi tekrarlanırken dikkatli çizer Çarşamba günü dikkatli çizer Bir saat olarak en az bir saat yani Cuma günü de Arapçayla Cuma günü şey, de Arapçayla o zaman hepsinden ne oldu? İkişer ders oldu Şimdi o zaman okuyacağımız ve bunları bitirmeden diğer metne geçmeyeceğimiz iki tane elimizde eser oldu birisi iki esas birisi öndeki fıkra üç esas bitti mi yerine vasıtaya geçecek vasıtayı bitirdikten sonra yerine beykunluğa geçecek tamam öndeki fıkı bittikten sonra yerine şu geçecek demiyorum çünkü öndeki fıkı en az bir sene sürecek belki Allahu alem iki veya üç sene sürecek yani. Üçüncü ilk esas e, 3-5 ders yaptıktan sonra 3-5 ders daha eşitlikten sonra bitireceğim 3 esası 3 esasın yerine vasıf, yerini vasıfı alacak vasıfı bitirinceye kadar hiçbir başka ünlü metin almayacağız bu fıkı yarışları programın içinde bıraktım bu zaman iki üç haftada üç esas bitecek inşallah tamam şimdi diğer şeyleri açıklayalım yani bizim o zaman aramızda yaptığımız metinlerde ne var? vasıya var üç esas var beykuniye var Arapça var ümmeti fıkıh var beş var tamam mı? yani geçmiş dönemden kalan bu beş dersten ee, iki tanesini şu an hiç ellemiyoruz nedir o? beykuniye ve vasıya tamam mı? beykuniye ve vasıya Şimdi gelmiş dersler 3 esas şey Arapça 14 fıkıh Tamam Bu 5 dersler 14 fıkıh uzun süre bile devam edeceği için onun e, bitimi diye şu an bir şey söz konusu değil Arapça da uzun süreceği için onun da bitimi söz konusu değil Arapça hiç bitirmeyeceğim belki tamam yani belki yani nasıl yapı belki 4 sene gidecek hala okuruz tamam mı Arapça değil şeye gelince 3 yıl onu bitirdikten sonra göbek hayat içindekini vardı ya beykunuya vasıya vasıya alacağız vasıya da bittikten sonra beykunuya alacağız tamam mı? beykunuya alacağız sonra bunların yerine metinler seçeceğiz tamam mı? onlar benim kafamda var mı? onlar söyle şimdi geri kalan bizim ders dışında bizim aramızda yaptığımız ders dışında başkalarına yaptığım dersin programı şimdi takip edin kardeşler var teyit bizim notlarından ne oldu? şu ana kadar 9 ders yaptık tevhid ilimlarından o inşallah tevhid ilimlarından faydeler yarından itibaren devam edecek o böyle e, onu takip edenlik kardeşler var ondan devam edelim kıvaydı müslaya gelince o şu andan e, yani muğlak şu an kapalı kıvaydı müslayan akıbeti neyle ilgili inşallah şimdi birkaç tane kardeş talep ediyor özellikle kıvaydı müslayı beraber okumadık ben bu kardeşlerden şu an düşünüyorum bir tanesini seçeceğim sadece inşallah bir tanesini seçeceğim şu an aklımda için onunla beraber devam edeceğiz kaldığımız yerden üçüncü dersimizde devam bir kardeşle yapıyorduk onunla şu an mümkün değil gibi görünüyor çünkü o meşguliyeti var vesaire zamanlar oluşmakta Allah'a Havadil Mısra'ya e, inşallah en kısa zamanda ona da başlayacağız yani şöyle bir bir hafta 10 gün içerisinde e, ona da başlamayı düşünüyoruz üçüncü dersten daha bilmiyoruz İman serisini görünce önümüzdeki cuma kızdan itibaren Azeri bir kardeşim haftada bir gün olmak üzere sadece cuma günleri e, kaldığımız yerden devam ediyor şu ana kadar iman serisinden yeni ders yaptık Allah alem bu 25-30 belki kısa sürdü tafsiratlı çünkü inşallah isteyeceğimiz onun, onun programını kararlaştırdık yani arkadaşlar istişare ettik kararlaştırdık programı haftada bir gün cumartesi günleri akşamları onunla saat detaylı sürelim ee, iman içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz esnaflara dersi gelince pazartesi günleri biliyorsun sen zaten ona da katılıyorsun ona da katılıyorsun o da ahide bir gün önce iddiası yaptık pratik adı altında tabi dersin gerçek orijinal, orijinal ismi pratik akide, akaid ve fıkıh dersleri geçtik çünkü bir dersi ikiye bölüyoruz yarısı Arapça şey e, yarısı akide diğer yarısı fıkıh o da haftalı bir gün pazartesi günler olacak bunu görüşe gelince bir de cuma akşamları olur şey cuma gecinde yani cuma gecesi derken e, cumartesi gecesi yani cumartesiye bağlanacak önemli değil işte ona da işte arkadaş bir isim veriyorum ama ben bilmiyorum da onun ismi yani ama o işlemde işlediğimiz mevzu e, işte fıkıh ve e, dua adabı adı altında hem dua hem akşam hem vesaire şeyler anlatacağım tamam bu programlar böyle anlaşılıyor şimdi 14 tane ders ne anladınız programda karışık anlatır biraz da şimdi bizim, bizim aramızda yaptığımız derslerden kaç tane metin var? geçen sezondan kalan 5 bunları sayma şimdi Evet. Ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi, o kavadin mutlaka bizim metinde yoktu aramızda yaptığımız ne vardı Arapça bir de 15 esası 5 tane yani varsa 3 esası yukumlu Arapça bir biz bu 5 taneden hangisini durdurduk şu an durdurduk şu an itibaren vasıya ve beykuneyi ne yapıyoruz durduruyoruz 3 esas bittikten sonraki bitmesine 3-5 ders var yani çok fazla yok vasıya geçeceğiz vasıya bitene kadar sünnetini alacağız vasıya bittiği zaman beykunun yerinde olacak sonra beykunun bittikten sonra güzel bir program gelecek Vasiyeti 19'dan çarpmış Çok fazla değil yani seninle ayrıldığımız dönemden itibaren şu ana kadar belki 20-30 ders takip lazım ama işte olmuş çeşitli sorunlar çıkıyor bazen şunu tekrar vurgu yapıyorum yani alt alta karıştırmasın bunda tutuklu yapmıştık başlamıştık 6 ders yapmıştık ama o seri iptal yeniden alıyoruz sıfırdan ve bu ilk ders oldu önceki ilk ders şimdi bu programı anlattıktan sonra inşallah hmm. bazı bilgiler vermek istiyorum şimdi ben bu şu an şu ümmetin fıkhı okutacağım inşallah ümmetin fıkhı ki bu ümmetin fıkhı kitabı nedir yazarı kimdir hangi tarihte e, yaşamıştır hangi tarihte bu kitap yazılmıştır içeriği nasıl vesaire birazdan anlatacağım ancak ondan önce diyorum ki ben bu ümmetin fıkhı okutacağım inşallah bu ümmetin fıkhı tercüme etmemişim inşallah e, çok böyle acele etmiyorum tercümesini yavaş yavaş yani vakit buldukça yani 2-3 günde bir bakıyorum 10 dakika 15 dakika o kadar çünkü önemli değil neden onu anlatacağım birazdan şimdi ne öncelikle tercüme yapıyorum onu bildirmiş oldum Rabbim kolaylaştırırsa bu tercümeyi bitirdikten sonra e, Allah önümüzü açarsa bu noktada inşallah bunu basıp dersi de takip etmek isteyen kardeşlere ücretsiz olarak dağıtmayı düşünmüş yani adres sistemi evlat kim, kim olursa olsun 2000 nuska 1000 nuska vesaire nasıl oldu kim isterse ona verilmiş öyle niyetimiz var ama onun tercihini şu bit, bitmedi bir derslere başladık e ne olacak o da şu şu ana kadar tercüme ettiğim bölüm var tarih kısmının hepsini tercüme ettim yani tarih kısmından fazlasını da tercüme ettim de en azından tarih kısmı şu an elimizde var zaten dersi takip etmek isteyen veya bu metne tercüme edilmiş bu metne ulaşmak isteyenler bu şekilde ulaşırlar bize internet çağlarına biz olsun dersi dağıtım olsun web dosyası olarak isteyen herkese veririz tercüme tercümeyi çalıp ismini değiştirip basabilirler serbestler Ciddi söylüyorum Tamam bizim üzerimizden de bir kalka en azından piyasada kitap piyasaya çıkmışım Kitabı çalmak, çalmış elim Yani serbest tamam mı kitabı Çalmak derken ben kitabı alın Ne yapmak? Serbest Bir sorun yok yani Hangi yayın olursa ne olursa olsun serbest Başka isim de koyulabilir kitaba Dört geçişe var bilen herkese daha tamam tercüme edilen bir de takip etmek isteyenler şimdi tercüme e, hakkında bazı bilgiler vereceğim benim yaptığım tercüme hakkında şimdi dedik ya tarih kısmı şu an elimizde tercüme olarak hazır isteyenlere veririz şimdi öncelikle şunu söyleyeyim tercümede metne orijinal Arapça metne not not bağlı kalarak tercüme yapmadım yani tam bir orijinal tercüme yapmadım bunun sebebi kitap bir kere metin kitabı olduğu için bunu mesela ilim talebeleri bile aslında metin e, yani misale metin misalesi olduğu için metin misalesinde şey vardır ulemaların bir adetleri, adetleri vardır yani birçok kelimeyi kitap muhtasar olsun diye birçok kelimeyi hasrederler yazarlar bu bir zamirlerin döndüğü yer meşhurdur yani meşhurdur yani çok zordur tespiti önemli dikkat ister metinlerde o yüzden tercümesi çok zordur çok ünlü ibareler kullanırlar ünlü cümleler kullanırlar ağır cümleler kullanırlar orijinal çevirsen Arapça gibi adam kitaba bakan düşlenmez şey sanki kitabın kitapta bir şey şey daha Arapça gitmiş o yüzden bunu tefsirli tercüme yaptım yani birçok kelimeyi ben ekledim birçok kelime hapsedip başka mana başka kelime e, koydum vesaire parantez ihtiyacı çok ister muhtaç yani parantez ihtiyacı çok ister zamirlerin nereye döndüğü doğru tespit ister sonra müellifin her müellifin kendi kullandığı kelimelerden cümlelerden özel kısıtları vardır tamam mı? zor ibareler kelimeler ünlü cümleler kullanılır çok farklı bir ihtiyacı vardır ve Arapça bilmek yetmez metin çevirmeye Arapça bilmek yetmez nice Arapça metinler vardır ki Türkiye'nin en uzman profesör bunlara e, tercümanlara çünkü Arapça ile bir noktada alakası olmuyor neyle alakası oluyor? insanlıkın kısıtlarını bilmek lazım mesela bir kelime var Arapçada karşılığı belli ama insanlıkın kelimeden farklı farklı Arapça bir kelime karşılığı kelimeye hapsetmiş maalesef insan nereden bilen hangi kelime ama peki bu nasıl biliniyor bu şöyle biliniyor bunu İbn-i Kudami almış kitabı mesela ondur onun elinden talebeleri almış onun elinden onun talebeleri onun elinden İbn-i Teymi'nin onun elinden günümüze kadar gelmiş ve ders halkalarında bunlar işlemi işlemi günümüze kadar gelmiş ve bundan dolayı bilinebiliyor insanı hangi hak etmiş? hangi kelimeleri kastediyor yani kelimelerle hangi manaları kastediyor vesaire o yüzden bunlar şerhiyle okunmadığı müddetçe veya ilim halkalarında dinden bile elden ele alınmadığı müddetçe bunun tercümesini kimse yapamaz mesela adam muttefakun aleyh diyor bir kitapta ne diye tercüme eder Türkçe muttefakun aleyh böyledir Bukhara ama müntekayı çevirse ve müntekanın sahibinin kastını bilmezse yine Bukhara Müslüm çevirecek değil mi? halbuki münteka sahibinin sahibi e, münteka kitabının sahibi kastı nedir muttefakun aleyhse kardeşim Ahmet'in öldü nereden bileceğim bu bir örnektir mesela Yunus diyor ki sol ayağına mesela itimat eder şimdi itimadı sen Arapçaya çevirsen şey Türkçe'ye çevirsen bir mana verirsin ama müezzin kastı o itimattan özel bir kastı var çünkü o anki bizim halkası o anki toplumun bir kastı var bir kelimede o toplum ona göre yapmış anlatabiliyor muyum? mesela diyor ki iki kullumun ölçüyü 80 güneşli yoktur diyor güneşli rıfkı bir ölçüdür nereden bileceksin kaç kaç gram anladın mı nefes bir müşler o yüzden hakikaten terletiyor yani terzini yapmak terletiyor <laughs> ya aslında terletiyor derken çıkan hakikaten çok kolay aslında şu manada çünkü elhamdülillah şerhlerini okuduğu ders arkalarında ikisini okudum yani kolay ama ne kadar bunu basitleştirebilirim ne kadar çok orijinalinden çıkmamakla birlikte ne kadar halk hepsini anlayacağı seviyeye indirebilirim orası zorlu zaten ama hamdolsun biliyor yani ufak ufak geliyor tamam bunda devam etmişim şunu tekrar tekrarlayayım kitap tarih kısmının kitabın tarih kısmının tamamı tercüme edildi kalan kısmı ise tercümeye devam edildi isteyenler tarih kısmını görebiliriz inşallah internet tercümesi bu kitabı okuturken okuturken izleyeceğimiz usul dahil yani nasıl bir usul izleyeceğiz de okuyacağız şimdi öncelikle dedik ki kitap metin tamam bu kitap bunun içeriğine birazdan gireceğiz müellifini anlatacağız vesaire ancak bizim okuturken bu kitabı şerh ederken izleyeceğimiz usul ne olacak şimdi önce Erhan abi veya sen metin okuyacaksınız bir cümle mesela ilk metin ne diyor ki tarih kitabı su kısımları bazı su temiz yaratılmıştır ilk cümle su temiz yaratılmıştır ben önce bu metin bu cümlenin insanlık tarafındaki kastı nedir bu cümlenin manası bu cümlede anlatılmak istenemeyiz önce onu anlatacağım tamam budur yani önce metin okunacak ben o metinden o cümleden tasvirini anlatacağım sonra okuyacağımız cümle bu hamdelidir çünkü kitap hamdeli fıkıdır tercüme etmeli kitap hamdeli fıkıdır hamdeli fıkıdır sonra okula, okunan o cümlenin delilini şimdi tutunu yazılmıştır üzerinde elif bunu elif kim? hamdeli ulemalarından kitap hamdeli fıkıdır su temiz yazılmıştır su temiz yazılmıştan kasıtma bunu anlattık tamam mı? sonra şimdi bunları belli mi? tamam mevlüt diyor ki temiz yaratmıştır şartı için belli yok temiz yaratmıştır belli mi? için temiz yaratmıştır ya buna bir alimlerden itiraz var mı? tamam bunu anlatayım sonra diğer bütün görüşlere şimdi diğer bütün görüşlerden bütün İslam ulemalarının görüşlerini kastetmiyor dört meselenin görüşü özellikle dört meselenin görüşüne odaklanacağız tamam mı? su temiz yaratılmıştır okuyacağımız her cümle ne, kimin görüşü? Okuyacağımız her cümle Hanbeli mezhebinin görüşü Çünkü kitap Hanbeli kitabı Sonra diğer üç mezhebin o cümle hakkındaki görüşlerini O cümle içindeki mananın hakkındaki görüşlerini Maliki katılmış mı buna? Katılmamışsın hıfilaf etmiş Hanifi, Şafir vesaire Bunları da anlatacağız ve bu diğer mezheplerin de delillerini söyleyeceğiz Diğer mezheplerin delillerini söyledikten sonra en son inşallah en son inşallah harcı kısmı ancak bütün yani bu dört meselenin hepsinin görüşlerini delillerini söyleyeceğiz ancak bütün delillerini sağlayacağız mesela bir mesele 10 tane delil getirmiş hepsi bir hepsinin usul olarak getirdiği delili söyleyeceğiz yani en önemli gördüğüm meselenin aslını oluşturacak bütün mesela meselenin fıkhını kendi üzerine bina ettikleri o önemli gördükleri derinler şey. çok tavsiye edilmeyecek o yüzden ilk ümmetin fıkıh serisiyle bu ümmetin fıkıh serisi arasında bir fark var onda çok tavsiye ediliyorum yani hemen hemen bütün yani bütün olmasa da bayağı bir delil getiriyoruz her görüşüm ve dört mezhebin dışına çıkıyorduk zahiri mezhebinden bahsediyorduk tabiinin görüşlerinin sahabelerin değil dört mezhep üzerine ektisar edeceğiz Tabii arasındaki fark sonra tercih dedik sonra tercih kısmı yani de sıvı tercih edilen kısmı ancak burada çok önemli bir tembih var burası çok önemli şimdi tercih diyoruz ben kim diyor ki Şafi böyle demiş, Hanifi böyle demiş, Hanbeli böyle demiş, Maliki böyle demiş doğru olan ben kim, doğru mu? doğru o yüzden tercihten kastımız ne? Ona bakın bu da benim kendi silahım şimdi sen iyi kitaplar okuduğun zaman münakaşalı mukareneli kitaplar okuduğun zaman alim yazar yazar yazar görüşleri itirafları söyler der ki tercih edilen racih olan görüşüdür mesela alimlerin ilminde racih aslen şudur bir alim bir ilme hükmüştür bir meseleyi bütün tasarruatıyla araştırmıştır tamam mı? bütün görüşlerin bütün delillerine bakmıştır delillerin yeri gelmiş zayıfında sahibini inmiş tamam mı? meseleleri tahsis etmiş uzun bir tefekkür sonucu bir neticeye varmış alimlerin sahabelerin hilafına bakmış kimin kime ne cevap verdiğine bakmış hadis gelmiş sahabelerine inmiş sahibini zayıfını tahsis etmiş tefsirlere bakmış vesaire vesaire vesaire sonra bir sonuç çıkarmış o sonuç kalbinin neyle olduğunu sonuç sonra demiş ki tercih olan bu e, bize böyle bir şey olabilir mi? Düşünün. o zaman, o zaman bizim tercihten kastımız ne? onu anlatalım ki ileride bir sorun olmasın anlatabiliyor muyum? yani şu an herkesin imam olduğu bir dönemde yeni imam olarak çıkmıyorum. anlatabiliyor muyum? şimdi ala hal o yüzden diyorum ki bak tercih edilen görüşten kastım şu şimdi ben bu kitabı şerlerden okudum bayağı bir şerhe baktım ve alim insanların bazı halkalarında da mesela birazdan bahsedeceğim onlar bu kitabı okurken hepsinin kendine göre bir tercihi var çünkü adamlar tahkik etti bir sonuca varmışlar mesele münakaşa yaptıktan sonra meselenin sonunda diyorlar ki mesela adam diyor ham dedi böyle demiş şafi böyle demiş deliydi maliki böyle demiş deliydi ona böyle cahillenmiş ona böyle delil getirmiş tercih olan budur benim görüşüm budur Şimdi bize böyle bir şey olmayacağı için ben onların talebesiyim ben tercih budur dediğim zaman benim kastım yani ben bu ders halkalarından bir şey anlamışım o anladığımdan kalbim bir şey meylemiş o kalbim meyli, meylidir bir tercih yoksa alimlerin ıslahındaki tercih değil çünkü alimlerin ıslahındaki tercih ne? meseleyi tasarruatlıca tahkik edilir işi derinlemesine iyi boyutuna indikten sonra sonuca varmak bize böyle bir şey olmadığı için bizim tercihten kastımız yani bu basit malumatımızla varlığımız sonuçtan şey. varlığımız sonucun şey beyanıdır tarihten kastımız bu o yüzden bir daha bunu ilave tekrarlamayın tarihten kastımız ha, bunu anla tahkik edebiliriz tahkik edemeyiz taklit ediyoruz ortaya koyulan ortaya koyulan mevzulardan kalbimizin mevletini alıyoruz bunun içini e, kısmen taklit ediyoruz tamam mı? bunu anlatalım en son tercih olan görüş bedelimizi kastettik şimdi bu kitabın e, biraz faydalarından bahsedeyim şimdi bakın bu kitap ve buna benzer kitaplar ilim talebesine çok faydalı öncelikle bunu söyleyeyim çok faydalı diyor bu tür kitaplar ilim talebeleri yaşar fıkıh talebesini çok şey satar çünkü bak bunlar metin metin kitaplar metin kitaplar çoğu zaman delilden halidir yani adam sana metni yazan kişi sana delil söylemez çünkü kitap muhtasar olsun diye yazılmıştır kitap muhtasar olsun diye yazılmıştır ancak şöyle bir faydası var metin kitaplar genel olarak fıkhın en önemli bütün konularını içerir birinci faydası bu ikinci faydası metin kitaplar genelde mezhep kitabı olduğu için mezhep adam yetiştirir mezheplerin hepsi birer ekoldur bunların mezheplerinin hepsi birer imamdır ve tarih boyunca selef alimlerimiz olsun onların talebeleri olsun hepsi bir mezhebin usulü adı altında ilim öğrenmişlerdir ki bu kadar alim olmuşlar bütün bir tarih boyunca yüzlerce binlerce alim geliyor bunun Metin'in döneminden sonra mesele bağlı olmayan adam görmesin değil mi? demek ki Nusret'le böyle insan yetiştirmişler böyle bir fıkıh ekolü yetiştirmişler fıkıh ekolü ortaya koymuşlar o yüzden bu türlü kitaplar talebe yetiştirir bu türlü kitaplar talebe yetiştirir ha bizi daha basit bir fıkıh öğrenmek isteyerek takip etmek isteyen kardeşler esnaflara yaptığımız fıkıh derslerini ve işte milli görüşte yaptığımız fıkıh derslerini onlara da yüklüyoruz atıyoruz takip edebilirler ama ben en azından ilim talebesi olmaya çalışıyorum veya olmak istiyorum diyen bir insanın mezhep usullerinden bir tanesini mutlaka okuması lazım aksi halde fakir olamaz ancak çok küçük istisnalar hariç hakı olamaz en bildirdiği vakıa tarife var iki tane alim olmuş başka var mı? yok işte en bildirdiği nedir vakıadır en bildirdiği vakıadır bunu çok uzatmayacağız zaman zaman menhecede de indireceğiz şey tamam yani bir insan diyor ki yok ben böyle işte meslekler bir sadece ben işte avamın işime gücüme gidiyorum ee, öyle çok da bunu iştigal etmek istemiyorum ama beni böyle doğru amel edecek kadar veya böyle meseleyi en azından selefin görüşünden çıkarmayacak kadar basit bir fıkıh bilin ben amel et, onunla amel edin diyorsa bir insan ne yapsın diyoruz ve esnaflara yapılan fıkıh derslerinde bu görüşlere yapılan fıkıh derslerinde azmesinler meramları ona ulaşırlar inşallah bu bilgileri de verdikten sonra diyor ki nedir bu kitap kitabın usulü nasıldır müellifi kimdir tamam. şimdi okutacağımız ve şerh edeceğimiz bu kitabın ismi Umdetül Fıkıhtır fıkhın ümmeti tamam ümmeti fıkıhtır muhtasar bir kitaptır yani özlü bir kitaptır Hanbeli mezhebi fıkhıdır bu kitap aslen temenni ederdim ki ve çok isterdim ki hani fıkıh olsun ama bu şu an mümkün değil ederim sebebi Hanefi fıkh metnini herhangi bir ulemanın alimin dilinin dilinde veya güçlü bir ilim talebesinin dilinin dilinde okumadığı için Hanbeli fıkhını çok teferruatlıca yani veya biraz çok teferruatlı normal teferruatlıca bilmediğim için Hanbeli e, Hanefi fıkhına değinmiyor yoksa ülkenin Hanefi keşke bölümde okusaydım ama buna rağmen yine de bak şimdi buna rağmen yine de 4 mezhebin görüşlerini çevirir e, Hanifi fıkhını bilmiyorsun 4 mezhebin görüşünü çevirir Hanifi fıkhını bilmek ayrı mezhebin görüşünü bilmek ayrı çok farklı altında bir mezhebin belki ben Hanifi ne demiş şey Hanbel'in ne demiş onu biliyorum ve karşılık olarak mutlaka belki Hanifi'yi de biliyorum bu ama buna rağmen Hanifi mezhebini bilmek sayılmaz çünkü bu ayrı başına bir ilimdir her mezhep başlı başına bir ilimdir alimleri kimdir bunların ıslahları nedir tamam mı mezhebindeki usuller nedir ancak bunu bilirsen o mezhebi biliyorum diyorlar anladın mı yoksa Allah'a diyorsun Hanbeli fıkıh bir konuda ne demiş onu biliyorsak karşılığı olarak inşallah Hanefi mezhebini biliyoruz tamam onda bir sorun yok o yüzden dört mezhebin fıkhına anlaşılır Keda Hanbeli Maliki Şafi hepsinin görüşlerini hangi meşede okutacağımız Hanbel'in biliyor ve aklımızda var yani okuyor ama buna rağmen diğer meşeleri biliyorsun mu anlamına gelmiyor işte çok fazla şeyler ama Hanbel'in fıkhını biliyor musun? Elhamdülillah diğer meşetlere göre en iyi bildiğimiz Hanbel'in çünkü biliyorsun Suud'da Hanbel'in fıkhı okuyor ben e, çok isterdim Suud'da bir tane Hanefi alimi bulayım Hanefi fıkh şey, okutacak okuyayım bulamadım vardı yok değil de vardı ve bazı talebeler de gidiyorlardı Arap'ta talebelerden gidip onlar da, onda okuyanlar da vardı ancak e, benim zamanıma mek oturduğum mekana falan uyumadı ben gidemedim ama gelmeme yakın mesela e, birkaç ay kadar mesela bir tane e, İlim Şafi buldum ilim ehli Yemen'den e, gelmiştim Evdesin iki üç ayda ne öğrenilirse o kadar okuyabildik halkın şahsına ama genel olarak iki seneden fazla vesaire Hamdeli fıkı ders halkalarında okutacak e işte okuturken göreceğiz çok büyük bir fark yok yani yani bir Hanefi Hamdeli Malik birbirinden ayıramaz e, zaten ben de metodlarını kastediyorum yani metodlarında usullarda tabi fark var yok ama böyle çok yani böyle aşırı birbirinden uzak aldım yani birkaç şey olsa yoksa hepsi kişilere bağlı olduğu için yani çok farklı farklı, farklı olmaz inşallah evet. ne dedik okutacağımız şerh edeceğimiz bir kitabın ismi nedir akıl öndeki fıkıhtır muhteşem bir kitaptır Hanbeli mezhebinin fıkıhtır kitabın içeriği nasıl bugün kitaba hiç giriş şey yapmayacağımız için hiç giriş şey yapmayacağım için içeriğini şu an okuyarak anlatmayacağım da kitabımızda da kendi okumayacağız da ama anlatacağız içeriğini tabi şimdi kitap ee, bu yazarı İbn-i Kudamet'in ondan da bahsedeceğiz birazdan bu kitabı şöyle yazıyor bir cümlelerle mevzuyu anlatıyor mesela der ki işte taharet kitabı suların hükümleri babı su temiz yaratılmıştır bu su hadislerden ve nezasetlerden temizler iki, su iki, iki, su iki kulluğa ulaştığında onun hiçbir şekil vermez vesaire vesaire böyle düz anlatır bunun sebeplerini kendisi zaten e, anlatıyor içinde böyle yaptığı dönüşü şekilde anlatır ancak ayrı yılda bir işe tabir caizse bir hadis araya koyar o da teberrük olsun diye yoksa delil yapıtın bağımlı teberrük olsun diye onun içinden geçmiş şey tamam muhtekarların kastı da bilir delilisi de olmaz koyup önlü kalemin içine bütün fıkıh konularını alan önemli metni sunanmış ve elinden geldiği kısaltmaya çalışırlar ki o talebeler o metni ezberletir bu metin ezberletir ezmesini ezmemiştir bir de ezberletiyorlar Surta, ilim tanrıları bu ve buna benzer bazı basın almıştır bazı müstahın almıştır bunları ezberletiyorlar fıkı tablo olarak şablon olarak kafada kalmış sadece mevzum olur sonra talebeler ilim e, halkalarında artık o cümleleri şartlarlar açarlar üzerine delil binalarlar vesaire kendisi de müellifin kendisi de mukaddimede belirttiği gibi talebelerin isteği üzerine yazılıyor talebeler diyor ki şeyh bize bir tane kitap yaz bu kitap bizim için ünlü olsun yani şu tutacak bize bir metinler var, bir metinle iştihal edelim bunu ezberleyelim kafamızda şablon olarak fıkhın bütün tamamı bunu ana mevzular olarak kalsın kafamızda talep vermiş şeyh bunu yazıyor diyor ki ben bunu yazdım bunda hamdolif ihtilaflara girmedim bu kitapta sadece Hanbeli mezhebinin tercih ettiğini görüşünü koydum talebeleri umda olsun diye ve hiç delil zikretmedim sadece teberrük olsun diye bazı baklarda delil zikrettim birçok alim bu şekilde kitapları koymuştur muhtasar olarak akide ve fıkıhlara çok biliyorsun onlarca muhtasar biliyorsun mezhepler arasında ne akidede mesela İbn-i Teymiye akideti rahatsız yazmıştır İslam akidesini e, anlatmak üzere 3-4 sayfa 10 sayfa 10 sayfa ama alimler bunu bir şerh 1000 sayfa değil mi? böyle Milletin fıkhı hepsi kaç sayfa orijinali 70-80 sayfa alimler bir diyor ediyor 120 cilde anlatabiliyor musun? yani bir ümmetin fıkhı tabiri caizse bir ümmetin fıkhının tabir caizse 23 çiftlik şerhi var aynı mevzudu Muhni adlı eserinde yani başka göre bir şey düşün anladın mı? Şimdi seni vasıya yazmıştır Tekmide yazmıştır, Hameliye yazmıştır Muhtasar Gerçi yine mesela işte Hameliye tekmide biraz taksir var ama mesela Vasıya yazmıştır o yüzden muhtasardır Muhtasarlar çok önemli böyle Bukhari Müslüm'den direkt giriş yaparsan bütün geçmişe mukayet edebilirsin o yüzden alimler direkt ne yapmışlardır ona muhtasarları sunmuşlardır onlar mutavvallar için ki bunların ismi Bukhari Müslüm'de sonra verdiler uzun çantlar bunlara mutavval demiş mutavvallere gidebilmek için sana basamaklar sunmuşlardır Dedi ki kitap çok önemli. Burada bazı notlar almışım. Yazmışım diyorum. Kitap çok önemli ve şimdi bir kitap gerek müellifi hasebiyle gerekse de bu kitabın müellifi tarafından iç, iç seviyelerinin yazılması sebebiyle fıkıh kalemindeki sıralamada büyük önem taşır şimdi ah, bu alim dört tane kitabı var ve bu kitap şu sıralamaya göredir mutasavvıktan başlayıp mutavvala kadar uzun sıralama uzun doğru şu sıralama olur şu sırada sıralaması var bir bunda okur talebe önce bunu okur mesela bu bir usuldür sonra aynı müellifin Kafi adlı eserine geçer şey e, pardon El Mukmi adlı eserine geçer onu da bitirdikten sonra El Kafi adlı eserine geçer onu da bitirdikten sonra El-Muhni adlı eserdir şimdi umdaki 083 sayfalık kitap El-Muhni 203 sayfalık bir kitap El-Kafi tahkikli hali işte 3-4 ciltlik bir kitap ise 20-25 ciltlik bir kitap tamam bunlar nasıl işte kişi bu sıralamayı takip eder mesela iyi bir ilim kalemesi bu bir üçüldür mesela başka mezhep için başka sıralama zikreder bu ayrı şu an bunun öldükten bahsediyoruz yani düşün ki o kadar önemli ki bu kitap bu kitap sana tamamıyla bir medreseye girmene vesile çünkü ümmet fıkıh peşinden mukmin peşinden el kafir peşinden el mukmin tamam bunları senin okuman tamamıyla senin, seni bir medreseye sormuş olur yani düşün ki sen bu ümmetin fıkha girdiğin zaman müellif sana öyle bir basamak veriyor ki sana seni ümmetin fıkhı ve şimdi ikinci bir basamak üçüncü bir basamak ve tabiri caizse son basamağı taşıyorsa ve bu hepsi aynı müellifin bu hepsi bu sıralama içerisinde müellif bunu özellikle yapmış ve bir talebe bir usulü yetiştiği zaman kaç gibi bir fıkıh talebesi olur kaç gibi bir hamdeli olur Hanefi metnini okuduğu zaman taş gibi adam bir Hanefi olur Şafii olduğu zaman taş gibi Şafii olur ve dolayısıyla çok güçlü bir ilim talebesi olmuş olur Anladın mı? O yüzden bunun önemi çok büyük Rabbim nasip ederse yani bu yani bununla iştigal edin yani hayatımızdan bunu bir parça edin yani ilim inşallah Rabbim nasip ederse ümrün fıkıh gittiğinde inşallah bu konuya geçeceğiz belki bir sene de onu okuduktan sonra iki ayda geçer 20 sene olsun 30 sene olsun önemli değil ilim bitmez ben bunların ben öndeki fıkıh okudum ve bunlardan Şafii'yi de şu an okuyorum nasıl okuyorum dersin Şafii şu an e, iyi bir ilim ehliyası onun dersleri e, benim ben internet aracılığıyla onu takip ediyorum tamam dersleri vesaire e, bu konuyu dersen onu hallettik Allah'ım diyorsun çünkü biliyorsun önce ne vardı önce fıkı arada mukmir arada kafir kafir de gittiği zaman artık fıkhın kitapta imam denilecek basamaklar var kitaplara bağlısında mesela ne olmuş anlatabiliyor muyum o basamak var ilimleri alacaksın oraya varır mıyız varmaz mıyız ama Allah var Allah nasip eder ayrı ne var ala kulli hal ve düşün bir de bu müellif bunu eğitilmemiş bir de sana usul fıkıh yazmış var bakın ne yapıyor diye böyle imam olmuş ümmete imam olan usul fıkıhta bir de sana onu da veriyor yani e, fıkıh fıkıh dedim hani usulü işte usulü de vermiş oldu o yüzden bir insan ümmetin fıkıh peşinden muhammed peşinden kafir peşinden muhammed ve arada da ravdatın nazırları okursa için nasıl bir talep olur yani böyle şey bu kitaplar noktasında imam yoksa sen bunları okusan hepsini iyice takip etsen yine kaçar ne alim adam anlatabiliyor muyum? diğer mezhepleri hilafı bilmediği zaman hilafı bilmediği zaman her ne kadar mukayemin kitabı olsa da tamamıyla işi bütün derinlemesi lazım diğer mezhepleri okumadığın sürece ve diğer bütün mezheplerin musavvar kitaplarını baştan sona bitirmediğin sürece fakirlik görevine uğramasına da bize uzak ala kulli hal kitabın e, diğer önemlerinden bir tanesi de akıydı şu okutacağımız bu kitabı yani Umdetül Fıkhı eski ve yeni alimlerimizden birçokları şerh etmiş mesela diyoruz ki biz bu halkada Umdetül Fıkhı okuduk e başka şerhlere bakmak istiyoruz başka alimler nasıl bu Umdetül Fıkhı anlatmış bu kitabı okutacağımız bu kitabı evet diyoruz evet geçmişte ve günümüzde birçok alim bu Umdetül Fıkhı şerh etmiştir önem vermiştir yani ne kadar önemli bir kitap ki düşün hem muasırlardan hem de geçmiş eski alimlerimizden birçokları İbn-i Kudame'den sonra o ümmetin fıkhı okuyacağımız ümmeti fıkhı şahitmişlerdir şimdi bunlara değinelim önce mesela Bahauddin Abdurrahman İbni İbrahim Mahdisi ümmetin fıkhı kitabını şahitmiştir eski alimlerimizden ismini El-Udde Şerhül Umde diye isimlendirmiştim El-Udde bunların not alışalım El-Udde Şerhül Umde adı altında Umdetül Fıkıh kitabını şerh hocamız El-Umda kitabını şerh etmiştir ismini El-Umda Şerhül Umda ismini vermiştir kitap kalın bir ciltten oluşuyor Yirmide birçok insan kitabı şerh etmiştir en güzel şerhlerinden bir tanesi kimdi o kişi ee, Abdurrahman El-Mehdi Öyle bir sonuç şey şerh etmiştir günümüz üzerinden görüyorum yani hakik olup olmadığı adısında ne kadar isabet bilmiyorum işte alakalı hal işte tahkik edildi yazdım mı? Evet. yine bu kitabı şerh eden Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimahullah Teala İbn-i Teymiye Rahimahullah Teala da 19 fıkıh kitabını bu hamdeli fıkhını şerh etmiştir hatta bazı alimler diyor ki şimdi tam şu an hatırlamıyorum aklımda değil İbn-i onu bitirmiş bitirdi mi şerhini bitirmedim tam aklımda değil yani bitirdim yoksa bitiremeden yarım mı kaldı kitap tam aklımda değil ama yazdığı yere kadar dahi hepsi şu an bulunuyor nuskaların birçok hayır elimizde bulunan kısmı sadece taharet kısmı ve Allahu Alem namaz kısmının tamamı veya namaz kısmının bir kısmı önümüzde bulunan bu da 3-4 cilt sırf abdest ve namaz kısmında alimler diyor ki eğer İbni Teymiye'nin o kitabını tamamlasalar mıydı diyor yoksa işte diğer kısmı bulmuş, bulmuşsa mı yani bir şeyler diyorlar da ama tam hatırlamıyorum ümmeti imam olur diyor bu fıkıh kitabı yani ümmeti imam olacak kitaplar arasında yer alır diyorlar bu kitap için ama maalesef günümüzde kişi ulaşamadı kitabı bir kısmı ulaştı ve ulaşan kısımda basıldı tamam peki muasır alimlerimizden günümüz alimlerimizden kimler şerh etti çok ama biz önemli birkaç tanesini sayacağız birincisi muasır alimlerimizden Muhammed Muhtar Eşşempeyti Suud'un en e, büyük fatihleri arasında yer alıyor Medine'nin Muhammed Muhtar Eşşemsiyeti Hafizallah Allah onu korusun ben ümmetin fıkı iki sene boyunca onun ders halkasında okudum fıkıhta dünyanın sayılı alimlerinden fıkıhta dünyanın sayılı alimlerinden ve şu anda Suud'da heyet-i kibar ulema büyük ulemalar kurtuluğu Şankıti bunu hatta iki kere baştan sona şerh ediyor İlkine kadar sürüyor bilmiyorum ikinci şerhi üç sene boyunca sürüyor bulundu Ben iki senesini oturdum Allah'ım Yaşadıkta kendisi Medine'de haftada bir gün olmak üzere okuyordum Şimdi günümüz e, fıkıh talebelerinden Abdülhalik Nahur'u benim fıkıhta en çok istifade ettiğim hoca onun da halkasında iki sene boyunca oturdum ve bu öndeki fıkhı tabak kısmına kadar okuduk onunla bitiremedik tabak kısmına kadar okuduk boşanma kadar okuduk yine bu kitabı şer edenler arasında kitap olarak Abdullah Abdülaziz el-Cibrin Ümmetin fıkhı üç kalın cilt şeklinde şerh etmiştir bir cildi en az 700-800 sayfa şeklinde üç kalın ciltte şerh etmiştir tabi bu vefat eden büyük alim olan Şeyh Cibrin'le karıştırılmaz şu anda su ıplayı parlayan yolculardan diyebiliriz ilimde fıkıhta Abdullah el-Cibrin tamam mı? o iş karıştırmaz ve yine yanlış hatırlamıyorsam bunu Halid el-Muşeykah Şeyh Hüseyin'in talebesi en büyük talebelerinden şu Halid el-Muşeykah bu ümmetin fıkhı sesli olarak şerh etmiştir ve yine zamanımızın en büyük alimleri arasında yer alın Yusuf Al gafir Yusuf Al gafir Allah onu korusun ümmetin fıkhında sayfalarında taharet kısmını şahitmiştir ve internet aracılığıyla onun e, yaptığı bütün şahları söylemek istiyorum bu Yusuf Abulhayr bu kitabı şerh ederken bir şey zikrediyor ben onu zikretmek istiyorum inşallah diyor ki Yusuf Abulhayr bu ümmetin fıkhı için diyor ki bu kitap benim görüşüme göre benim görüşüm şudur ki diyor bu kitap hakkında dünyada yazılan bu, bu Şeyh Yusuf Abulhayr'ın kendi sözleridir benim görüşüm şudur ki dünyada yazılan fıkıh kitapları arasında dünyada yazılan fıkıh kitapları arasında fıkıh talebesi başlangıcı için fıkıh talebeliği başlangıcı için yazılmış en iyi kitaptır veya en iyi kitaplar arasındadır tekrarlıyorum çünkü kendisi büyük alimler arasındadır diyor ki benim görüşüm şudur ki dünyada yazılan fıkıh kitapları arasında fıkıh talebeliği başlangıcı için yazılmış en iyi kitaptır diyor yoksa zannediyorum inşallah yani ne kadar büyük nimet günümüzde neler gelmiş yani alimler pişirmiş bunları da koymuş biz yemeği bilmiyoruz ve diyor ki bana göre benim görüşüm budur ki şudur ki ilk başlanılması gereken kitap budur ilk başlanması gereken kitap budur bu kitabı iyice fıkheden kişi kişiye bu kitap fıkıhta çok şey kalır şimdi bu kadar e, şey anlattıktan sonra e tabi otomatikman bir soru gelecek iyi de bu müellif kim neyin nesidir o zaman diyor şöyle bir başlık alalım müellifin özgeçmişi ben biraz e, baktım şöyle bir sayfa kadar yazdım şu müellifin yani, e, özgeçmişini onu kısa bir özetini anlatayım sayfamda şimdi ismi müellifin ismi El İmam could be makul olarak İbn-i Kudame diye meşhurdur veya İbn-i Kudame'nin mahdisi diye meşhurdur İsim yazdım evet. bundan sonrasını artık e, benim sana şu an yazdıracaklarım hariç yani yazdıracaklarım hariç diğerlerini dinleyerek yaparsınız bize de bakacağım tamam mı? istersen yazdım sonra öyle dinleyerek nesebi şudur mezhebi Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Ömer'e dayanmış kendisinin mezhebi Abdullah İbni Ömer'e dayanmışsa Hicri 541 yılında Hicri 541 yılında Filistin'de Nablus köylerinden olan Cemmail beldesinde doğuyor kendisi kendisi 8 yaşındayken Haçlıların Filistin'i ele geçirmesi sonucu ailesiyle birlikte güneşe geçirilir orada Kur'an-ı Kerim ve birçok ilmin metni ezberliyor mesela bu öndeki fıkı bir ilmin metnidir böyle mesela ilmin metinleri yani bu kendi almıştır yani ya, kendisi de tabi metinler ezberliyor ben tercüme ettim bazı kaynaklara baktım tercümeler olmuş orada Kur'an-ı Kerim'de birçok ilim ilmi metin ezberliyor tamam mı? babasının yanında ve bu nefsin bazı meşahitlerinin yanında ilim talebeliği yapıyor talebeliğini babasının yanında ve bu nefsin bazı meşahitleri bazı şahitleri bazı alimleri yanında yapıyor bu şehirlerinden bazıları şunlardır Hicri 560'ta vefat eden Ebul Mekarimül Ezdi Ebul Mekarimül Ezdi diyebilirsin ve 576'da Hicri 576'da e, vefat eden Ebul Maali Eddimeşidir İbn-i Kudamet'in maksisi 20 yaşlarına ulaştığında ise Hicri yani Hicri 600 yılında vefat eden teyzesinin oğlu teyzesinin oğlu var bir tane teyzesinin oğlu Hicri 600 vefat yani vefat etmeden önce 20 yaşlarındayken İbn-i Kudamet bu teyzesinin oğlu Abdülgani'l Maksisi ile beraber Bağdat'a sefer ediyor ilim talebeleri için Bayısının oğlu orada kimden ders alabiliyor musun? Abdülkadir Ceylani Abdülkadir Ceylani'nin yanında Muhtasarul Hıraki eserini ders olarak dizinin dilinde okuyor İntidan Ve yine orada Ebul Fetih El-Minni dizinin dilinde film öğreniyor Bunu Abdülkadir Ceylani o dönemde birçok Bağdat meşayihine talebelik ediyor o dönemde birçok Bağdat meşayihine talebelik ediyor daha sonra Hicri 575 hatta bu arada şeyi de söyleyeyim Abdülkadir Geylani 567'de daha sonra Hicri 575 yılında Mekke'ye hac etmek için gidiyor tamam Orada Hanbelilerin şeyhi olan Ebu Muhammed el-Mübarek adlı alimden ilim talebedi ilim alanından daha sonra Bağdat'ta bir müddet daha kalıp tekrar Dimeş'e dönüyor ve artık oraya tamamıyla yerleşiyor oraya, oraya yerleşerek ilim ve kitap telifiyle meşhur olmaya başlıyor alimler diyor ki bu insan dünyayı izinle doldurmuştur bak şimdi burada şimdi bazı nasiller yapacağız ondan sonra gelen ilim adamlarının onun hakkında çalıştığı birkaç tanesini aldım bunlardan bir tanesi İbn Teymiye bak şimdi İbn Teymiye ne demiş bunun hakkında diyor ki Özmer Arap Kızını yazdığı İbn Teymiye'den diyor ki ma dekhala şâme ba'del evzâ'i efkahu mineşşeyh mineşşeyh muvaffak diyor ki işte bu şeyh muvaffaksın yani İbn-i Kudame'den bir evza eden sonra Şam'a İbn-i Kudame'nin maksifinden daha fakir kimse görmemiştir evza büyük bir fakir Şam görmüştür o öldükten sonra ondan sonra İbn-i Kudame'den daha fakir birisi Şam bölgesine girmemiştir diyor İbn-i Kudame için evet. İbn-i ne diyor ilmini kendi zamanında, ilmi kullanmanın zamanında yaşayan bir, bir alim kendisini ancak şöyle söylüyor kendisine yönelerek diyor ki ben senin bilisini şey senin bilgisi diyor Şam'a girmemiştir yine İbn-i Salah meşhur alimler, alimlerden İbn-i Salah diyor ki ma ra'eytu mitlen muvaffak İbn-i Kudame gibi İbn-i Kudame gibisini şey görmedim ala kullihan alimlerin bunun hakkında söylediği çok ve özellikle günümüz muasır alimlerinin zaten örgüsünü sayfaya gizlemiş bu alim için evet en önemli kitapları birincisi Ümmütü Fıkıh bizim okuduğumuz metin okuyacağımız şimdi şey ikincisi El-Mu'mi ikinci bakımda üçüncüsü El-Kafi dördüncüsü El-Mu'mi fıkıh usulü olarak da Bağdat'ın Nazır tahkiki olarak dört çift 1440 80 sayfalık El Muhni 203 sayfalık kitap El Kafi 1500 sayfalık kitap El Muhni baskılarına göre değişiyor 15'ten 23 içinde başlıyor en, en büyük baskın Allah alem 23 olmuş ben çok evet. Ravdat'ın nazır tahsisi hali 4 çift Evet bu da İbn-i Teymiye gibi e, küçük bir muhtasar akide yazmıştır selef akidesine e, ee, muhtasar bunun asıl itikadi yazmıştır bunun asıl itikadi Rabbim nasip ederse ilaki bir yazda onda okumaya getirmiştir bunun asıl itikadi bir de akidesini vasıtaya benzer yani sanki İbn-i Teymiye biraz ondan esinlenmiş gibi zaten yani o içinde çünkü bunun asıl itikadi ve biri çok daha eser yazmıştır şimdi burada e, he, tabii şunu da söylüyorum cumartesi günü Ramazan şey cumartesi Ramazan bayramı günü Hicri 620 yılında güneşte vefat ediyor kendisi cumartesi günü Ramazan bayramı Hicri 620 yılında güneşte vefat ediyor kendisi o zaman e, ki 60 yaşına kadar yaşıyor açıklamak ki 60 yaşına kadar yaşıyor bu devletin özgeçmişinin hayatının e, daha tafsilatlı araştırmak, öğrenmek isteyenler şu eserlere bakıyorlar birkaç tane onları yazmana gerek yok mufassale fi, e, fi zeyli ala, e, ala tabakatil hanabile bu esere bakabilirler bunun ölçüde geçmiş için başka yine el maksadül erşede bakabilirler başka el menhecül ahmede bakabilirler başka şu e, şu durakul bakabilirler başka siyer alamin mübaraya bakabilirler bu eserlerin hepsi de başka kaynaklarda da var bu müellifin hayatı mevcut bunu da anlattıktan sonra ahi oldu ama bir buçuk saat falan biraz daha anlatılmış bir yarım saat kadar daha zaten şu andan itibaren çok anladım tamam bu sanki artık ümmeti fıkha bir giriş yapılmış mahiyetinde olmuş şimdi ahibat biz bu kitabı okuturken ders içerisinde bazı silahlar kullanacağız yani bazı kelimeler bazı ibareler zikredeceğiz bu ibareler Türkçe şey ibareler değil tabi şimdi bu ibareleri sık sık kullanacağız e, sık sık bunun manasına değinirsek derste bir kopukluk olur şu kelimeden kastımız bu o yüzden derste sık sık kullanacağımız en çok ve sık sık kullanacağımız 11 tane önemli ıslah vereceğim bu ıslahın kasıtları nedir tek tek yazacağız derslerde ben bu ıslahları kullandığım zaman bir daha dönmeyeyim bu ıslahtan kastım ne demek tamam şimdi önce bu bunu bize sayalım bu 11 tane ıslah ne bunları tek tek anlatacağız birincisi racih ikincisi marcuh üçüncüsü zahir dördüncüsü siyah beşincisi ma'lur altıncısı sahih yedinci şey icma sekizinci şey cumhur dokuzuncusu şey mütekaddim onuncusu müteahhir on birincisi müfredat mezar bu ıslahları sık sık ders içerisinde kullanacağız geri geldikçe ihtiyaç duydukça sık sık kullanacağız şimdi mesela örnek verin kadına dayanı tablası bozan işte şey ne diyor mesela işte Hanifler ne diyor bozmaz Şafiler diyor ki bozmaz değil mi? işte Hanbeliler ne diye atıyorum şehvetli bir erken şimdi bunları anlatıyoruz delillerini söylüyoruz münakaşa yapıyoruz dersin sonunda diyeceğim ki mesela vacih olan budur e bu vacih nedir? ikide bir bunun e, sık sık tekrarlı ederiz vacih şemasını ikide bir kastımızdan açık olmaz bir kere bunu verelim bunları ezberle veya ezberlemeye gerek yok bir kere göreceğiz zaten zihninde kalır sonra bir daha bu kelimeyi kullandığın zaman kastım bu e, kastı belli olsun da zikretme ihtiyacı duymuyor mesela diyelim ki bir görüş ortaya atıyoruz şimdi diyoruz ki cumhurun görüşü bu e, cumhur ne demek ya e, şimdi şimdiden anlatalım ki dersin içinde bir kopukluk olmuş. tamam o zaman kullanacağımız 11 ıslahın manasını veriyoruz birincisi vacih ne demek vacih hemen böyle iki nokta üst üstten manası tercih olunan demek yani bu konuda racih budur dediğimiz zaman ne demek tercih ettiğimiz görüş budur demek tamam racih tercih ettiğimiz görüş ya bizim tercihimiz yani şu akıldan tercih tercihim şu dünya hakkım yok alimlerin ıslahındaki manada ha bu tebliğ olur yani olmadığın makamda kendini göstermek anlatabiliyor muyum? Vacipten kastımız bu şu sonuçta bunları alimlerden okumaya çalıştım şahitlerden buradan bir ne çıktı kalbinin meyli çıktı o kalbinin meylidir bu bunun içinde bir tercih diyoruz ben anlatabiliyor muyum alimlerin kıyahmet tercih değil çünkü ancak tahsil için bir tercih sahibi tercih edemeyiz biz sade oluruz ancak evet. birincisi racih tercih edilen görüşümüz ikincisi mercuh mercuh mesela iki üç görüş söyleriz deriz ki bu mercuhtur şu görüş mercuhtur yani mercuh racihin tam tamam mı? yani tercih edilmeden edilmeyen tercih etmediğimiz görüş demek bir şey zahir mesela deriz ki 2-3 şeyi şöyle ki derim ki ben mesela Allahu Alem bu konuda zahir olan budur zahir ne demek biliyor musunuz tercih, tercihe yakındır ama tercih kadar e, bir seviyesi yoktur yani zahir olan veya raci olan ikisi arasında farklı şimdi zahir ve tercih arasında farklı şimdi dedim ki akıllar bir görüş var bir görüş var o görüşe kalbin çok meyveliyor ona ne diyeceğim ben raci olan budur ama diyelim ki kalbin çok fazla meyletmiyor ama yani kalbin çok fazla meyletmiyor ama e, yine de benim için bir tercih söz konusu kalbinin meyletmiyor biraz ağırlık var bir tanesinde ona zahir denir yani zahir tercihin bir alt kısmıdır tamam mı? daha az bir derecedir kelime racihtir dediğim zaman yani kalbim buna öyle diyor ama bu kelime bana göre zahirdir dediğim zaman yani kalbim yine neyle diyor ama çok değil yani tereddütüm var biraz biraz tereddütüm var yani hepsinde tereddütüm olacak yani silahlar mevzuda tereddütüm olmak zorunda anladın mı? mutlak tercih yok yani namazda Fatiha okunur mu? namazda okunmaz mı? kesin bir görüş yok hiçbir ihtimalle mesela örnek verin en basından namazda Fatiha okunur mu okunmaz mı? tamam imamın arkasında sessiz namazlarda burada derim ki vacip burada ben e, zahiri kullanmam derim ki vacip olan görüş raci olan görüş burada imamın arkasında Fatiha okunur çünkü cümleyle sessiz namazda ama sessiz namazlarda imamın arkasında Fatiha okunur mu okunmaz mı? orada derim ki imamın arkasında Fatiha okunur ama zahir olan budur racihtir zahir olan imanın arkasında sessiz namaza çünkü bu sessiz namaza göre daha şeydir bana müşkülat olandır şey. anladın mı? mesela bir örnek olsun diye alakullah zahiri de anlattık inşallah zahir ile raci arasında da kalk diyelim ki raci yüzde altmışsa zahiri yüzde kırk düşün yani yüzde otuz düşün üçüncüsü siyah derim ki mesela iki üç görüş söylerim ahim derim ki bu iki üç görüşte siyah vardır yani genişlik var herhangi bir tanesini tercih edip hani amel edebilir tamam siyah derim ki mesela iki üç görüş zikrediyorum şimdi dört mesela görüşünü zikrediyorum diyor ki burada siyah vardır bunun burada siyah vardır yani ne bir tercih yapmıyorum bir zahir de demiyorum çünkü neden zahir veya e, razı konunun bir gereği yok çünkü mesele geniş bir meseledir siyah vardır yani ümmete bir genişlik vardır bilen bile bile amel bilen bile bile amel edebilir için silahımız ma'lul bu da genelde istillal edilen hadisler hakkında söylenecek şey mesela diyelim ki mezheplerin görüşlerini söylüyorum ve delillerini söylüyorum işte şu mezhep şu hadisi delil şu mezhep şu hadisi delil ancak diyorum ki mesela Malik'in mezhebinin getirdiği şu hadis malumdur yani bir illet var hadiste yani sıhhati veya sıhhati e, sıhhatlı olduğunu söyleyemiyoruz ama maalesef illet var yani illet ne illet çok geniş bir illet hadisinin tamam mı hayır illet bazen yani maluldur dediğimizde anlayacağız getirdikleri hadiste bir sorun var yani belli olarak getirdikleri hadiste sıhhat noktasında bir sorun var tamam maalesef altıncı sıla sahih aslında bunu e, siyah ve ma'lulden ileri geçseydik daha hoş olurdu ama neyse sahih sahih de şu ahir mesela iki üç tane görüş var Biliyoruz ya. ama bu görüşlerden bir tanesi çok açık diğerleri bayağı bir zayıflamış tamam mı? sahih olan budur dediğin zaman bil ki diğerleri çok zayıf bir görüş tamam yani sahih vacihten de bir üstüdür tamam mı? vacihin nedir? bir iştir yani sahih dersek hakkında diğer görüşün zayıf olduğu yönünde tamam mı? böyle anladık yedinci e, silahımız icma icmadan kastımız bak şimdi icmadan kastımız dört mısır icma selefin toplum, top, e, icma tabiriyle seleftir yani fukahaların tam ne kadar fukahaların İslam'da fukaha olarak kabul eden, edilenlerin icması demektir tamam mı? toplu görüş icma vardır dediğimizde bu mevzudur ki o kaplıyor tamam mı? Ha, icmayı tespitli hata edersin muhalle nasıl bir insan e, say hadisin tespitini hata yapabilir? hayır icmanın tespitini hata yapabilirsin belki bir konuda icma vardır dersin ama sonradan ilerideki zamanlarda araştırmaların sonuna halbuki icma yoktur o sonuç çıkabilir o ayrı nasıl ki bir insan bir altı sahipte elbani mesela bir altı sahipte sonra dönebiliyor bu ayrı bir mevzu ama icma kat'ilik ifade eder yani bu konuda icma varsa abi diğer görüşleri çöpe atacaksın tamam mı? şu manada çöpe atacaksın yani batılla bulmuş 8 Yunus'la Cumhur Cumhur icmanın alt derecesidir yani Cumhur alimlerin çoğunluğu demek illa cümlenin göğsünü almak zorunda değilsin ama çoğunlukla çoğu zaman cümle isabet eder tamam çoğu zaman cümlenin göğsü haktır ama her zaman değil ama icmada böyle bir şey söz konusu değil icma her, her zaman nedir? haktır icmada yanılma batıl hiçbir şey söz konusu olamaz ama cumhurdan yanılma olabilir yani bir insan icma bildikten sonra icmaya mukayele etmesi haramdır caiz değildir ama cumhura kalbimiz mühim olduktan sonra delilendikten sonra vesaire muhalefet edebilir tamam mı? ama ilim talebesinin burada yapması gereken ne onu ders içinde menheç anlattığımız zaman onu değiniz onda cumhurda anladık akı mesela şu cuma yüzde yüzdür cumanın saati ama yine cumhur işte alimlerin atıyorum yüzde yetmişi yüzde seksini cumhur bu demek yani icma ise alimin yüzde yüzü yani yüzde yüzü demeyelim çünkü şaz olan görüşler icmayı bozmaz o ayrı bir mevzu tamam mı? dokuzuncu ee, kulağımız akıl mütekambil Onun da şudur akıyım Altının mütakir beyaz ikisini beraber çalışalım şey Bir de o, e, 10. sıra olan mütakir beyaz önce İkisini beraber anlatalım mütakaddim mütakir Şimdi mütakaddim eskiler Mütakir sonradan görenler Yani şimdi biz de, dediğimiz zaman mesela şu, şu tip cümlelerde kullanabiliriz bu ıslahları mesela bahsedeceğim ki mütekaddim mütekaddim alimlere göre şöyledir müteahhir alimlere göre şöyledir veya diyelim ki Hanbeli mezhebinin mütekaddimleri şöyle demiştir Hanbeli mezhebinin müteahhirleri şöyle demiştir yani Hanbeli mezhebinin etkileri işte İmam Ahmet ve İmam Ahmet'in dönemine yakın olanlar böyle demiştir ancak İmam Ahmet'ten sonra gelen Hanbeliler diyelim 200 sene 300 sene 400 sene sonra falan gelen Hanbeliler müteahhir olmuş oluyor tamam şimdi mesela diyelim ki bazen Hanbeli mezhebinin arasında ihtimas olabiliyor mevzuda diyor ki Hanbeli mezhebinin mütekadimleri şöyle demiştir müteahhirleri şöyle demiştir yani ne? ilkleri ilk dönemleri böyle demiştir son dönemleri son dönemleri de yani şu kastım son dönemleri değil aslında müteahhir biraz daha sonra gelenler yani e, diyelim ki işte yüzlü yüzlerde, üç yüzlerde değil mi? Mesela atıyorum Hanbeli mezhebinin başlangıcı tamam Sonradan işte müteahhir oldu Mesela müteahhirlere İbn-i Kudan ve Mevkuları mesela İbn-i Kudan ve Mütekallim eski bir Hanbeli değil yani daha sonra gelen İbn-i Teymiye örnek verebilirsin müteahhir olarak İbn-i Kayyum örnek verebilirsin müteahhir olarak Anladın mı? Hatta diyoruz ki mütekaddim hadisçiler bunu sahnedemiştir müteakhirlerden bunu zayıflayanlar vardır tamam müteakhirlerden mesela sonradan gelen alimler bu Elbani de olabilir tamam 500 seninde yaşamış bir İbn yani şey 700-800 yıllarda yaşamış İbn Hacer de olabilir bunların hepsi müteakhirdir ama dediğimiz zaman mütekaddim hadisçiler mesela bunu diyelim ki sahihlemiştir dediğimiz zaman mütekaddime mesela kim dedi İmam Ahmet mesela mütekaddim hadisçilerdendir eksik eksik anlatabildim mi? daha çok böyle mütekaddim selef asrı kastedilir müteahhirle biraz daha sonra selef asrından sonra genelde kastedilir tamam mı? yani selef asrından sonra tazimize kadar kastedilir müteahhir genelde evet son silahımız ise mufredat-ı mezhebe deriz ki mesela bu mezhebin müsterebatlarındandır mezhebin müsterebatlarından dediğimiz zaman hangi mezhebi kastediyorsun? Şey, Hanbeli çünkü neden hangi Hanbeli fıkı okuyoruz mezhebin müsterebatı ne demek? şimdi bak her mevzuda elimizden geldiğinde dört mezhebi zikredeceğimiz için eğer Hanbeli mezhebi burada diğer mezhepler arasında tek kalmışsa bir görüşe mesela diyelim ki bu görüşün deve mesela örnek verin ki anlaşılsın şimdi deve et yemek Hanbel'in mezhebine göre deve et yemek abdesti bozar Hanbel'in mezhebine göre ha, işte deve eti bozma meselesinde deve eti e, abdesti bozma meselesi Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır yani ne diğer üç mezhepten ayrılmıştır demek tek kalmıştır diğer mezhepler arasında müfredat demek müfredat zaten tek demek oradan bir bağlantı kurabilirsin tamam yani o zaman bu mezhep müfredatın mezheptendir mezhebin müfredatlarındandır dediğimde Hanbeli mezhebi burada diğer mezheplere göre tek kalmıştır tamam mı? örneği de şöyle vermiş olayım tekrarlayayım örneği diyor ki böyle etkilemek abdesti bozar bozmaz mı? diyor ki Hanbeli mezhebine göre bozar ve bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarından ne demek yani Şafi Hanifi ve Maliki bozmaz diyor yani Hanbeli üç, diğer üç mesele e, muharebe etmiştir mezheplerden hiçbirisi Hanbeli mezhebinin dediği gibi dönmüştür diğer üç mezhepten tamam mı? çünkü neden? şu an mezhep okuduğumuz için mezhep adı altında ilim öğrendiğimiz için için hangi mezhebi okuyorsak onun önemli noktalarını da bildirmek zorundayız o yüzden işte müfredatı mezhep önemli anladın mı? böyle anladık inşallah şimdi akıyım benim aslında bazı önemli usul ve kaideler fıkıhta yani yapmamız gereken bazı şeyler vardı ama e, bu yetişmeyecek gibi görünüyor o yüzden bunun önümüzdeki derslerde fıkıh işlediğimiz zaman araya sıkıştıralım bu usulleri tamam yani mesela şunu anlatmak istiyordum ben yani şunu anlatmak hilaf-ı ümmet fıkhın kendisidir Hilaf bilmeyenden fetva alınmaz Hilaf bilmeyen fakir olamaz İtilafı bilmeyen alim olamaz Anlatabiliyor muyum? İtilafta ümmet için bir genişlik vardır ama hangi itilafta fıkıh ve telefon kendi arasında itilafta ümmet için bir genişlik vardır Anlatabiliyor muyum? Cumhurun görüşünde ilim talebesinin yapması gereken e, şeyler nelerdir talebe vesaire bunların hepsi çok önemli usul ve bize fıkıhta fıkıh mefhumunu sağlam bir şekilde tasavvur etmede çok faydalı ön bilgiler bunlar bunları inşallah yani uzatıyoruz şu an ee, çok da uzatmak istemediğim için inşallah bunları şey yapacağız dersler arasına sıkışmayacağız bu işler tamam o yüzden ee, bugün kefa inşallah o zaman önümüzdeki ders çarşamba günü ee, ne vardı programda ne yazmıştık onu bana bir söyle de ben hemen buraya şimdi pazartesi pazartesi çarşamba Kazası ne var bakın? Kazası Arapça Arapça Evet 3 esas 3 esas Evet çarşamba Yine 3 esas 3 esas Bunda Cuma Arapça Arapça Bunda Allahu alem sallallahu aleyhi ve sellem